91.4 de l'FM. Molt bon vespre, família. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a una edició, l'edició 223 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Arranca el pim-pam-pum, una setmana més estem molt cofoies d'estar amb totes vosaltres, les que ens escolteu. Com sempre, començarem presentant a la gent que avui està aquí als estudis de Can Capablanca, als estudis del Casal Independentista i Popular de Sabadell, als estudis de Ràdio Trama. A la meva banda dreta tenim el que no ens pot faltar mai, aquell que toca tot d'allò més bé, que fan a les tecles com un mestre, com un mag, és el nostre amic Ricky. Que dius, Gardaleta, com estàs? Ei, cada dia aprenem un truquillo nou, eh, també pues molt bé, tio, aquí amb ganes de música, un dijous més, aquí a partir la pana, a veure què, ens port... què em presenteu vosaltres també, que sempre és tot un... Bueno, una troballa. Una troballa i un pessigolletes. A veure, a veure, el Manolo quin despeina en porta. Sí, bé, sí. Bé, bé. Sí, perquè a la seva banda, ja ho ha dit el, el Riqui, tenim el nostre amic de Barberà, el Manolaco, el que porta els temes arrànganos més suculents i el que porta els temes que fan trontollar els ciments de Can Capablanca. Què dius, Manolo, com estàs? Molt bé, molt bé. Bona tarda, família. Seguim 223 programes, de nhi do Això va, va en camí. D'aquí poc tindrem un, un especial que ja, ja comentarem. Una petita sorpresa. I tant que sí, i tant que sí. Per aquelles que no sabeu, el Pim Pam Pum és un programa de música alternativa, de música reivindicativa i de música combativa que barreja estils diversos com poden ser l'esca, el hip-hop, el punk o l'oi i, i que tracta sobretot temàtiques i socials agafeu-vos bé el cinturó perquè això comença ben aviat. El primer tema em sembla que avui em toca tirar-lo a mi mateix. Sí. sí. Porto, ja, ja, ja ho he portat més d'un dia i, i seguirà venint. A més a més, també és una altra sorpresa que, que, que, que després direm, que tenim unes quantes sorpreses per dir. És la Pogo sobre mi madre, és la Neus, la cantautora antiautoritària de Barna. Eh, és un tema que vull dedicar al nostre company Tecles, que, que és, un, és un company que sempre porta música combativa i sempre amb temàtiques... Eh, socials. En aquest cas és una temàtica que ell li va molt, que és el veganisme, que és l'antiespacisme. I era hora que algú que no fos jo em portés alguna d'aquestes. Eh? Bueno, de, de tant en tant sí, sí, portem sí. una de regal. Era un dia, era un dia. I tant que sí. Des del seu radicalitzant els béns, la Pogo sobre mi madre eh, va treure aquest, aquest, eh, aquest nou, nou CD, que encara no sé si està en format físic o no, però és un nou treball que ha tret fa molt poquet i que podeu trobar de manera gratuïta al seu bancamp. Va sortir el, el desembre passat i tinc el plaer de presentar-vos en totes vostès Cobarde para matar. Boca llena de palabras, igualdad no autoridad y en tu plato yace muerto un cadáver cocinado. Tú pagas y ellos lo matan, podrías hacerlo tú. No lo creo, la verdad. Cobarde para matar, cobarde para matar. Cobarde para matar. Pues plantéatelo ya, activista de ciudad que es difícil la coherencia, pero simple la verdad. No quiero ver más ya en los centros sociales a la voluntad cadáveres. No quiero ver más ya en espacios liberados animales ya muertos que estaban esclavizados. Cobarde paz. Oh, cobarde para matar. Y me chirrían las orejas tantas veces escuchar. Es que tienes gato y perro que les quieres de verdad. Y me chirrían las orejas tantas veces escuchar soy amante de animales, no olores al cocinar. Cobarde para matar. Ah, cobarde para matar. Y me chirrían las orejas tantas veces escuchar. Es que tienes gato y perro que les quieres de verdad. Y me chirrían las orejas tantas veces escuchar. Soy amante de animales, no lo eres al cocinar. Cobarde para matar. Cara misma. Muchas gracias eh? Preciosa. Muy guapa, muy guapa. No la conocía Tinc pendent, eh, d'escoltar-me de dalt a baix el disco de la companya Neus. Val molt la pena aquest, radic eh, aquest radicalitzant els vents. És una, és una proposta per començar tranquil·leta, però, però bueno, sens dubte amb, amb les lletres combatives i la música punyent que sempre hi posa la Neus, espectacular cantautora de Barna. I, i tot molt, molt ben dit, no cal, no cal afegir-hi gran cosa més. <laughs> Només... és, és un tema que Clar, per la gent que és vegetariana o vegana és molt recurrent, no és molt fàcil, perquè cada vegada que menges, cada vegada que menges amb algú o ja. el tema de menjar, doncs ho podries comentar, no? Però per no fer-te pesat és un tema que jo intento... Ja, evitar de vegades. Evitar o, o com a molt, pues, un comentari i pum, ja. i fora, no? I bueno, pues això, i a vegades amb una cançó dius molt més si l'escoltes, si l'interlocutor l'escolta, sí. no? O, o la llegeix, la lletra. Però bueno. I tant. No m'agrada insistir, però és que és un tema que... Home, jo ho crec molt així, no? La gent que és llibertària, no? Mm, tens una actitud a la vida llibertària, perquè no ser llibertari també amb la resta mm. d'animals que conviuen amb el nostre planeta. No només amb els gossos i els gats i... Mm -hmm. Però bueno, jo, això, això sempre que, per... jo sempre que he parlat de, eh, amb alguna persona d'aquest tema i has sortit tu, perquè moltes vegades hi surts tu, Riqui, eh, és veritat que, que sempre els, els acabo dient una cosa. Passi el que passi, té raó, eh? O sigui, tens raó sempre. O sigui, i, i, jo, i jo no en sóc de vaga, eh? però, però sí, que, sí que és veritat que jo ho he parlat amb tu i he hagut d'acabar reconeixent que m'agradi o no m'agradi, o ho faci o no ho faci, tu tens raó, i és així, i, i la gent que no ho veu és perquè no vol, en realitat. Molt guai la, la Neus, que per cert, mm, també deixeu-me dir que, que estem molt darrere d'ella perquè vingui aquí, que ens faci una mena d'emplaguet aquí amb la guitarra i que toqui tots aquests temes de, de radicalitzant els vents i estarem molt contentes el dia que sigui així. Ja vaig veure per les xarxes que, que comentava ella i que deia que encantada, eh? Pues a sí. veure si ho lliguem del tot. Ho lligarem ben aviat, ja veuràs. Que bé, que bé. Hòstia, una cosa, parlant d'anar darrere, eh, abans que ho comentàvem, hem anat darrere durant molt de temps d'una gent, d'uns companys de Terrassa, sí, del Sigelpa, sorpresón. i per fi, per fi els tindrem eh, per aquí, no?, pel, pel programa. Ja tenim data. Ja tenim ja data. tenim data, ja tenim sala, ja tenim materials, falta alguna coseta, però falta molt poquet. Falta molt, molt poquet. Quan serà, Manolo? Serà, si no m'equivoco, el dia 2 de febrer, no? dijous 2 de febrer, que és d'aquí dues setmanetes. Sí, farem mans i mànigues perquè aquest eh, programa, evidentment, com tots aquests, com aquest mateix... Tres setmanes. tres directe. setmanes, sí. Sí, tres setmanes. Farem el possible perquè sigui en directe, perquè ho pugui escoltar tothom en directe i, evidentment, després ho penjarem a totes les xarxes. Que bé, que bé. Clar que Hosti, sí. anat de... D'això sí que hem anat darrere fa sí. temps, eh? i ja farem també algun cartellet o alguna per moure i així, que, I com, perquè si la gent s'anima a venir a fer companyia, sí, no? Pues... Sí, perquè més tenim la sala del costat del casal, que és una sala una mica, una mica no, bastant més gran que, que els estudis de, de Ràdio Trama i bueno, pues sí, sí que és veritat que acompanyarà molt més la possibilitat de que pugui venir gent. I tant. Seguim començant el programa, encara que estem molt xerràries avui, però seguim començant el programa. Ara em sembla que és el torn del Ricky que agafarà el relleu. que dius, guapo? Vinga, va. Es porto un tema que es diu Otra vez, perquè otra vez porto la Sara... Sara Eve. Eve. Yeah, Hòstia, molt bé. bé, bé. Ja vaig dir que hi havia algunes cançons que em molaven més que la més mítica que té i us porto aquesta otra vez, a veure què us sembla. Uau, eh? Més, ben bona. Diferent a l'altra. Asado de fa. Eh, sí. De l'asado de fa, sí. Que era més ballaruca i més accelerada la cançó. Però bé, Aquesta ben... era un rig així ben portat, ben sí, sostingut, i, ben guapo. Eh? I les lletres són, són guapes, també algunes. Eh? Aquesta és ben guapa també. Sí, la veritat és que sí, otra vez. Otra, sí, vez, molt. otra vez ens hem deixat de, de dir que avui, malauradament, no ha pogut venir el nostre company Eric, el nostre amic, que Eric, sempre ens porta. que ens escoltes. Eh, per aquí, que... Que, que, que sàpigues... Sabeu on està? Què que, que està fent? pues igual tenia reunió o alguna cosa així, sí. No, però, no es podrà escoltar. Però que sàpiga, Eric, que tenim el teu micro i els teus cascos aquí, tal com els vas deixar el dia ai, que ai. vas marxar. Per si, per si vols tornar. <laughs> Vuelve. Vinga, va. Més música combativa. Seguim començant aquesta edició 223 del programa. Seguim aquí al Pim Pam Pum. Ara és el torn del Manolo, que començarà amb un tema dels seus. Doncs sí, seguirem tranquil·letes. Us porto una mica de rap combatiu i emancipatori des del Maresme. És el, és el Xento, eh, que va estar fa poquet a la, a la nau, també amb el Zapato i Cordón de Sant Cugat. Eh, us porto el tema del 2015 que es diu Lilith, que, que ja veureu que és una troballa molt guapa. Fum-li. Lilith no resistència, Lili torna els gols i mai no es deixa vèncer. Lili és orgull, lesbiana i negra Lilit habita en totes les dones del planeta Lilit no creu, Lilit és resistència Lilit torna els cops i mai no es deixa vèncer Lilit és orgull, és lesbiana i negra Lilit habita en totes les dones del planeta No és delicada ni aspira a ser una princesa Ni submisa ni insegura si ha de dir el que pensa Lilit escapa del rol que no me interessa I trenca amb prejudicis que només són violència Lilit no és trofeu ni es deu a un home perseguir de peu Lilit no calla si li alçant la veu no serà pas tio el que la faci més dona i mai serà un objecte el que li pugui posar preu Lilith està gorda segons les talles del Zara l'imbècil que l'insulti li rebentarà la cara Lilith s'estima i s'accepta tal com és però a voltes pateix perquè sent que no encaixa Lilith rep insults d'entre els blancs per ser negre Lilith és el blanc d'una societat infecta l'assalta la poli amb batudes i la volen deportar perquè és pobra i no s'interessa allò Lilith no creu, Lilith és resistència li torna els cops i mai no es deixa vèncer. li és orgull lesbiana i negra. Lilith habita en totes les dones del planeta. Lilith no creu, Lilith és resistència. Lilith torna els cops i mai no es deixa vèncer. Lilith és orgull, és lesbiana i negra. Lilith habita en totes les dones del planeta. Lilith és la força de moltes generacions. Són les dones lluitadores que mouen el món. Lilith és orgull i dignitat, ja ho diu la Bíblia. Insubmisa deixa d'en renunciar al paradís per ser lliure. Busqueu els llibres. Lilith és la bruixa que del foc en surt surti viva. Sonriga i digueu que res no pot els de sang lila irreductibles lluiten per la causa feminista. Va, Nilipsa que el cos és una arma política, provoca per ser com és i passa de les crítiques. Nilita es desmarca del feminisme burgès que també reprodueix la norma dicotòmica. Nilita és la guerrillera curda que alça el puny, la bala que guarda abans morir que sotmetre's. Lilith és molt sàvia i una cosa sap segur, la vida és finita però la dignitat eterna. essència Lili torna els cops i mai no es deixa vèncer Lili té orgull, és lesbiana i negra Lili t'habita en totes les dones del planeta Lili no creu, Lili és resistència Lili torna els cops i mai no es deixa vèncer Lili té orgull, és lesbiana i negra Lili t'habita en totes les dones del planeta oh. If you promise it'll just be this one time. El Xento des del Maresme Quin flow, me recorda l'Intentex, tío, el Marius. Sí que tenia un rotllo, sí. Eh que sí? sí Me l'has sí. de passar, aquesta? Sí, aquesta... <laughs> Ei, PDAs cara, ja ten... <laughs> Ben guapa, ben guapa. Boníssima, com sempre, la proposta de Manolo, sempre portant temes que ens sorprenen, sempre portant grans temazos. Continuem amb aquesta edició 223, seguim el pim-pam-pum, això no s'atura, seguim amb més música combativa. Us porto una proposta una mica estranya, són els Sants Estació, és una banda santenca de, de ranxera punk. Clar, ranxera punk. <laughs> Existeix, es veu que sí, ells ho fan. Desitjant escoltar-ho. Sí, és un tema que surt de, del, seu, del seu CD, eh, Propaganda Terrorista, del 2015, i que porta com a títol Canvies. Vinga. Vinga. els Soundtechnics, Guajalotes de Sants, aquesta, aquesta banda Sants Estació, sorprenents, sí o no? D'on has tret això, Isma? Això, mira, em sembla que ho va, ho va, ho va pujar al Facebook la, la Neus, la Pou sobre mi madre, i, ah. i, i la veritat és que vaig flipar quan ho vaig escoltar de rotllo. Què m'estàs contant, Ranchera Punk? I sí, sí, o sigui, tenen una altra cançó que es diu Allà en la Ocupaguarra, que és com allà en el Rancho Grande, però en la versió Sants Estació, en el seu eh, homenatge... Grans, eh? clar que sí, en el seu homenatge especial a Canvies, allà, allà hi estava. Oficialment has portat la, la primera cançó de Ranxera Punk del Pim Pam Pum, efectivament, no? Efectivament, jo crec que no havien sonat... No, no, no, mentida, no? mentida, perquè segurament havien sonat els Cojón Prieto i Guajalotes, segur que els hem portat. Vale, vale, segur, vale, segur, segur. parlàvem, sí. <laughs> segur. Bueno. Però, però catalana sí. Però... <laughs> catalana segur. I catalana, Una ranxera catalana... Jo, jo no punk. sé si n'hi ha gaires, eh? <laughs> Molt bé, més música, seguim en aquesta segona ronda. Ara és el torn de, del Ricky que tira la segona bala. Que dius, guapo, què ens portes? Vinga, porto una, una banda i una cançó que volia portar la setmana passada, però el Manolo també portava un d'aquest Resiliència i vaig dir, doncs uh. pues me la uh. reservo. Molt bé. I això, venen el Resiliència, el tema que he triat es diu Dilluns, que m'he informat una mica, he buscat allí, no em sortia quin disco estava, i es veu que tenen un Verkami que queden 16 dies ara concretament Olé. queden 16 dies si Encara es vol participar. Sí? I a part del disc, en aquest Verkami, en aquest procés que, que ja fa temps que he començat, una de le, un dels objectius, em sembla els 100 euros, era fer un videoclip d'una cançó, que és aquesta, que és aquesta cançó. Que ens presentes sí. avui. Sí, fa poc que van treure el videoclip aquest. I res, diu, el, el tema es diu Dilluns. Ja veureu també aquesta, potser pel Pere d'Escar li, eh, li agradarà sí, i tot també. Sí, i tant. Porta-la cap aquí. <laughs> 索尼呢？ de merda plou i venen tempestes del sud a algú nou. Bona música, energia, flow i a les 9, 16 desnonaments a nou barris, nens i avis al carrer, barri unit, barri combatiu. No és estiu i amb cada xoc d'injustícia, percepcions, senyor jutge, percepcions sota la pluja. Que el destí si no fa res ja el conec De fet, l'he repetit fins a acabar-ne fart a cabassos Saturació, l'habitació dels mals endreços Posar pedaços a cop de decret Dilluns negre i na concrete jungle Com cada setmana Insuportable l'absurditat Encara no ha estat desnonada bufetades prova sal el got i no t'aguantes Qüestió de prioritat si el teu benestar ha de passar per damunt dels altres i em pregunto si és normal i si és el parit que ens vol fer mal. Són diferents percepcions, però no justifiquen les teves contradiccions i d'odi deixa pas a l'autoorganització, a la pluja. El barri es neteja, l'enveja fuig pels carrerons, les rates surten dels palaus una a una i demanen mil disculpes, però el mal, el mal ja està fet, no ens hi heu deixat ni les engrunes, són la púrria, dagues al coll, segueixo moll dilluns de merda, plou i venen tempestes del sultà algú nou. Bona música, energia, flow i a les 9, 16 desnonaments a nou barris, nens i avis al carrer, barri unit, barri combatiu. No és estiu i amb cada xops d'injustícia, percepcions, senyor jutge, percepcions sota la pluja. faran creure que és el pa de cada dia però es pot arreglar, tornar a començar i fer-ho millor, recordar els parans passatge error, no tornar-hi a caure després de la tempesta arriba la calma Plataforma Herois del Poble és exemple 110 dies acampats a Manlleu Des d'un despatx mai no ho entendreu Canvi de visió, nova percepció Radiografia cap a l'interior Mentre hi hagi una justícia en aquest món No descansaràs però mai estaràs sol Oblida la por, el que et fa mal et porta coses bones coincidir pel camí amb grans persones, veure l'altre com igual és una victòria, saber que ningú és imprescindible Depèn del color del vidre poder tornar a viure Puja el tren que et faci més lliure quan passi l'hivern Torni el teu somriure, torni la il·lusió L'única missió, cuidar-nos per damunt de tot, nen eh? Un dilluns de merda plou i venen tempestes al soltar algú nou bona música, energia, flow i a les 9, 16 desnonaments a nou barris, nens i avis al carrer, barri unit, barri combatiu no és estiu i amb cada xops justícia. percepcions senyor jutge, percepcions sota la pluja temps de merda plou i venen tempestes del sud d'algú nou. Bona música, energia, flow i a les 9, 16 desnonaments a nou barris, nens i avis al carrer, barri unit, barri combatiu. No és estiu i amb quedat xuls d'injustícia. Percepcions, senyor jutge, percepcions sota la pluja. com ens agraden les bases que fan servir aquesta gent, com ens agraden les lletres que fan anar, espectacular, espectacular residència, partint el pa, partint la pana, fent Però... pujar el pa. Provant el, el disc que sortirà aviadet, no? La setmana passada també va portar el Manol un avançament. Sí, sí són, són temes no, d'això, d'avançaments del nou disc aquest, que, té, que pinta molt bé. Pinta eh? molt bé. Pinta sí, la veritat és que a nivell de hip-hop català aquestes bases i també he, fet... He de dir que encara no havien arribat al seu el seu objectiu, el, el, queden no. 16 dies, però... Arribaran, arribaran segur. Segur que sí, segur que sí. Arribaran segur. Ja ho farem. Molt bé, més música combativa. Seguim en aquesta edició 223. Estem molt contentes d'estar amb totes vosaltres. Estem molt contentes que ens escolteu. Ara ara diria que és el torn de, del Manolo, que tirarà el seu segon tema. Doncs sí, deixa'm dir-te que... Cert, cert, cert. El Ricky fa, fa cares, però perquè bueno, estem, bueno, aquí, ja... estem aquí ja ho sabem, ja ho sabem. Sí, ja, nosaltres seguim. ho sabem. <laughs> bueno, deixa'm dir-te, Isma, que avui estàs de sort perquè jo també et porto un tema que pues, pel PDSCAR jo crec que entrarà molt bé, també en català. Bé. Uh, és, la, és la Tessa del País Valencià, que està sí uh, cantant del grup uh, El Delito. Us porto un avançament del nou disc uh, que traurà ara el 2017, que es diu Altesa, Altesa i un tema que va sortir bona, re, bona. que va sortir pues, fa res, em sembla que, que aquesta setmana, que es diu eh, Revesnets del Tio Canya. neix del tio Canya no us podreu parar els peus. Heu de coure en breu, no li posen preu. Un per un vull veure com caigueu des d'on esteu. Blaveros mamarratxos, faixes en despatxos. Volen fer carpatxo, el València fer locatxos. Emitim sonores, bombes grosses com els grills. Quan arriben hores, València ensenyarà els fills. Quan estem units, veurem com això avança. Amb els ulls humits, Senyalem al mansa. No estem derruïts, deben d'estar reunits. Si tota la caspa se la lleven ja del mig. Que deixen de xuclar i sos que parlen castellà. Que no tornen ni una perra, encara ens queda batalla. Sempre ho dic a la penya i al final la cosa es talla. Tornarem la dignitat al nostre tio Canya. Som els rebes nets del tio Canya. Som els rebes nets del tio Canya. Som els rebes nets del tio Canya. els successors. Reivindiquen la seva llengua les noves generacions. Parlem en valencià, dormim en valencià. I els somnis són somnis, però es poden alcançar. Que ja hem fet prou el gamba, se'ls portarem a la tomba. Ballarem la bamba quan la fi se'ls vinga en tomba. Cantarem un samba, tenim a la ombra. No serà per xamba, si estirem segur que tomba. Ho parlava Teresín, Lleida i també Tereseta. I seguint la suave lenta que anava a parlar Teresa. Doncs el valencià, veges tu quina sorpresa. Endevina què parlarà la que vinga rere d'esta. Estime el valencià com estime la a terra, com estime jo els meus pares, com estimava ma abuela. Per ells jo trac la serra, pa mi la mateixa guerra. La que ells m'ensenyaren, nosaltres som gent d'esquerra. Som els rebes nets del tio Canya, som els rebes nets del tio Canya, som els rebes nets del tio Canya. vienen ya a demanar. No és que no promogas que la volem aixecar. És causar rebutxo, els donarem serrucho. odien els tots chuchos com a les normes del Puigio. No vos fareu catalans, vaya tela, que vos en va de les mans. No són tan, van puchais de mortadela, xafen la feela amb la sola de les mans, jo ho diré clar pa que s'entenga. El valencià i el català són la mateixa llengua. Sí, hi ha diferències, com del meu poble sueca, però és la mateixa llengua, xa, la resta ja és política. Però vaja d'aquesta situació crítica, que l'acció reprendrem la ciutat cítrica. Mans amunt, se va cagar la perra, som rebes nets del tio canya en peu de guerra. Som els rebes nets del tio canya Merci, eh? Bé, no? Guapíssima, guapíssima. Molt, molt guapa, tio. Una base molt xula, jo crec que promet molt aquest primer disc en solitari de la, de la Tessa. Mm, té molt bona pinta aquest. Deixeu-me que, que us comenti que la setmana que ve, no aquesta, la setmana que ve, a Radio Terra el film musical doncs, serà en sessió del Pedi Escar i que m'està anant molt bé, molt bé el programa d'avui. <laughs> Estem fent aquí... Moltes idees. bon regal. Moltes, moltes gràcies, la veritat que sí. Molt bé, seguim amb aquest programa, seguim amb l'edició 223 del Pim Pam Pum. Em sembla que ara és el motor, que no pari això, ritme, ritme, ritme. Sí que és el tutor, sí. A veure què ens, què ens portes. Ara. Mira, us porto una cosa que em vas ensenyar tu la setmana passada sense anar gaire lluny. Eh, molt bé. Eh, són molt bons, eh? La veritat és que fan molta patxoca aquesta gent que es diuen Escasapunca, la banda milanesa d'Escapunk nascuda el 2008, amb el Fu a la veu, el Divi el Ricardo a les guitarres, l'Alberto a la trompeta, el Mateo al trombó, eh, el Jacob eh, al baix i Berta a la bataca. És un tema extret de Del Gioco del Silencio del 2015 i que porta com a títol Giorno Zero. Oggi è stato il giorno zero. especialment dedicada a la meva companya de vida, a la meva estimadíssima Noelia, que sempre té una cançó per programa, els Punca, des de Milà. Espero que us hagi agradat. Molt bé, Isma. Quina jo, troballa heu fet? Jo la que vaig portar la setmana passada era un avenç d'un disc que trauran a que, al febrer, però sincerament no havia escoltat els seus treballs anteriors uh -huh. i mhm. veig que, que ho feien igual de bé. Eh? Jo vaig començar a buscar perquè vaig trobar coses així a nivell de Facebook i això i la veritat és que valen molt la pena, eh? sonen molt bé i ho escaquegen bé el tema, la veritat que sí. Bé, bé tenim un més, tiro fijo d'esca. A més ja s'han fet amics de, del programa amb el tema del Facebook i tal i sembla que des ah, d'Itàlia no sé si ens escolten o no, però, però si això, no ens escolten ja ens escoltaran. Fem, això que fem d'enllaçar de, tots els, tota la gent, bueno, tots els grups que tenen Facebook, enllaçar-los quan pengem el programa. Està molt bé, ens dona molt resultat, no? Sí, la, la veritat gent va fent... Sí. Clar, ho, ve, ho, ho veu el, la gent del propi grup, no? Sí, sí, i a vegades ens diuen algo o... I els seguidors del grup. O simplement el fet de seguir-los doncs, tens una font nova de, perquè els grups també van penjar en sí. altres bandes. Jo així he trobat, mare meva, la tira de... Sí, la veritat és que, a part del treball que fem aquí eh, als estudis de Can Capablanca, eh, portem un treball a sobre de, de buscar música, de buscar diferents gèneres, el, el Manolo que sempre va cap a, cap a Amèrica Llatina o jo que sempre me'n vaig de vegades cap a Euskal Herria, és una feina de buscar, de contactar, després també la feina que tenim amb, amb les xarxes socials, l'Eric sobretot porta el Twitter, i jo porto al Facebook i la veritat és que això, anar, anar dient-li a la gent, anar, anar, anar esbombant els programes i anar fent una miqueta de difusió. Bueno, ens encanta, ens encanta, més enllà de fer programa, jo crec que també ens encanta tot el tema de, de buscar les cançons, de dir, uah, això ho petarà el dia que la posi. Sí, sí, sí. El, les papallones a l'estómac quan trobes algo que dius, això li encantarà al Manolo o a l'Isma o, o a tot, no? Bueno. I, I a més jo crec que, deixeu-me dir, que, que no podríem fer tot això si la gent no, no seguís traient música constantment, perquè ara, vull dir, durant el programa hem portat tres o quatre grups que o bé han tret un disc ara fa poc o que estan fent a, com els primers, la presentació, les primeres publicacions del nou disc i tal i qual, i, i, i acabem de començar l'any, no? Vull dir que... És una gran sort, és una gran que sort sí. aquesta mina que tenim, que de música combativa que no, que no s'atura, que sembla que no té fi, i és veritat, que mm-hmm. depèn de, depèn de la gent, de que ho facin, i nosaltres d'estar ben atentes per, per poder-ho arreplegar. Més música combativa, seguim al pim-pam-pum, ara és el torn del Ricky, que dius, bonic, què ens portes? Vinga, jo repetiré... Les dues primeres eren de hip-hop, repetirem el hip-hop per tercera vegada, i repetiré per segona vegada amb els Crime Time, aquesta penya de... Hòstia, ara no sé d'on són, perquè només he trobat el, el, el disc aquest, que és un directe, el directe Cuellar, sí. que van dir que era per allà a Valladolid, no? Sí. sí. pues això, els Crime Time, Just. he triat un altre tema d'aquest directe, que es diu Abajo los muros, tema anticarcelari, llibertari, com dèiem abans, com ens agrada a nosaltres. Com ha de ser, aquí el pim-pam-pum. Vinga, canyuqui. Fumli. li Ahora sí, acordándonos de nuestros presos, de nuestras presas, de toda la gente que el Estado encierra en sus sucias cárceles, la represión que a todos nos jode día a día, a unos más que otros, contra toda forma de autoridad, contra el Estado. Para todos ellos, abajo los muros de todas las prisiones. Eso. Abajo el capital. Un butrón en los muros de prisión vendiendo la tortura en forma de reinserción. La cárcel es locura, deja a un lado la pasión, el sentimiento. No importa si eres culpable, solo es un elemento que perpetúe lo inefable y el lamento. Ahora está justificado tras un puro de cemento, no es ninguna solución. Y asentada la razón, el individuo está encerrado, el delito perpetuado y resentido el corazón. La tortura, impunidad, el maltrato, el aislamiento. La única verdad no deja a nadie contento. Ocultar la realidad a costa del sufrimiento es que no sabes cómo están. Encerrado. Entre cuatro paredes, entre cuatro muros, en un lugar oscuro, masacrados hasta el culo. Cuántas vidas perdidas en el tuyo, la cárcel, el talego. Yo no sé si me alegro de pensar que enemigos y compañeros están luchando por sus huesos, por mantener su peso de pie sobre el cemento. Vidas ahora y siempre convertidas en tormento. La pregunta es clara que. ¿Ya estás contento? aumenten la condena, no sabes qué ocurre dentro porque suenan las sirenas, los barrios se vacían, la cárcel se llena. El problema es el delito, no. El problema es el sistema. La gente de los barrios es la carne de cañón y un sistema que hace un negocio de la prisión. Que no te engañen con la reinserción. Cárcel es tortura y no hay ninguna excepción. 68 mil presos. Es terrorismo de Estado. La condena no el delito te excluye de ser humano. Abajo los muros, abajo el capital. Cárcel es tortura y no lo puedes negar. Presos del sistema, presos del Estado. Presos que no se amoldan y acaban encerrados. Son las víctimas, pero pagamos las culpas en vez de solucionar Tener problemas. Los evades, los ocultas, el arma represiva, la más dura del Estado. Un negocio redondo que el capital ha aprovechado. El motor de todo, el bienestar, el dinero. La sociedad de consumo consume al hombre primero. Incomprendidos, rechazados, barrio bajeros, el delito ser pobre, el presidio completo. Jueces, policías y carceleros lucrados de un sistema que no entiende de sentimientos. Ladrones de personas, destructores de sueños, ocultadas tras las rejas, acciones y empeños. Es la clara muestra. ¿Quién son el producto? Quieren sus dueños. Y la tortura se perpetúa por siglos, por milenios, el problema sigue. El capital se fortalece, tu justicia está en declive. Un negocio redondo a cargo de la pobreza, a costa de tantas vidas, quebraduras de cabeza. Vidas perdidas, más agonía. Como esconder la mano con la ventana partida. Para la miseria, por otro lado el evita No, combate sus problemas, problema, en realidad lo evitas. La gente de los barrios es la carne de cañón que hacen. de la prisión que no te engañen con la reinserción cárcel es tortura y no hay ninguna excepción. 68.000 presos es terrorismo de Estado. La condena no es delito, te excluye de ser humano. El rico nunca entra, el pobre nunca sale. Cárcel es tortura y lo peor es que lo sabes. La gente de los barrios es la carne de cañón un sistema que hace un negocio de la prisión. Que no te engañen con la reinserción. Cárcel es tortura y no hay ninguna excepción. 68.000 presos es terrorismo de Estado. La condena no es delito, te excluye de ser humano. Abajo los muros, abajo el capital. brutal. Cárcel es tortura y no lo puedes negar. No es pot negar. No la presó és tortura. No hi ha reinserció ni hòsties amb vinagre. El so no és el millor que podríem tenir, bueno, però, en directe. però la, la lletra brutal. Brutal. brutal Molt bé, a més vin, ve, vin al pelo perquè aquesta setmana ha sortit que ja per fi tancaran la, la model de, de Barna. Sí, és veritat. Vull dir que mira. L'altre dia TV3 van fer, ahir em sembla, van fer Bueno, vam parlar. Mm -hmm. sí. no, sé, no sé ni quin programa era perquè ho vaig veure a, a mig fer. Però... A mi em passa semblant. Vaig veure un tros on sortia un veí que deia ja, això ho diuen des de fa 30 anys. Sí, sí. <laughs> A veure si sí, és veritat. Sí, a veure si és veritat. Vale, doncs continuem amb aquest programa. Segueix eh, la música combativa. Seguim aquí al Pim Pam Pum. Estem molt tranquil·letes avui aquí als estudis de Radio Trama. És el torn de Manolo que ens farà eh, agitar-nos una miqueta segur amb el seu tema zarrangano. Sí, i tant. Guapo. Doncs mireu, primer m'agradaria dir que de vegades porto alguna setmana una efemèride i aquesta setmana porto que el dia 9 de, de gener, fa el, el dilluns, no? Uh, va ser l'aniversari de la mort de la, de la Louise Michel, que era una, una anarquista francesa que era una de les principals figures de la Comuna de París i, i bueno, així de tant en tant m'agrada dir aquestes coses. Clar que sí. I per seguir us porto El Rojo Vivo i Zónico, des de Xile, que és Escacore Rap. El Rojo Vivo és un grup d'escacore que ja us vaig portar la setmana passada, però en aquesta ocasió venen amb un rapero i ja veureu que el tema mola molt, a mi em recorda, a veure si a vosaltres també, els, els Defcon 2 uh, ah, i porto el tema a Peligro en les calles. Enxufa-la!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 de, de Filippi, però que no venen sols, venen amb, amb, el, amb el residente de Calle 13, venen amb La Bala i Valentina Koch. És un tema extret del CD 20 anys de Les manos de Filippi, que es va editar el 2012 i que espero que el diu. donde está Luciano, bien podía ser tu hermano, igual que Darío y que Maximiliano. El golpe en Honduras no la puso dura, no nos vengan más bata con esa basura. Por ser un sistema basado en la esclavitud, mentir es su gran virtud para poderle mentir a la juventud. No basta con la actitud, el Estado al servicio de la explotación. Los jóvenes a trabajar. A Mariano Ferreira lo mataron por luchar. Tienen un plan, es el ataque a la juventud, lo que le va a garantizar hacer un negocio vil de cada expresión juvenil. hay un sistema de opresión que calcula con las emociones de la confianza. Sí, sí, y así servís este sistema de tortura. Esclavizado, marginado en la basura. Todos reprimidos, haciendo su deber. No hay sueños ni ilusiones, ni posibilidad de crecer, no. Vete conmigo, soy mejor enemigo. Va a ver que se convierte en desaparecido. Vete conmigo, que otra vez te lo diré. La juventud es el aire, todo todos No Donde está Luciano, bien podía ser tu hermano. Igual que Darío y que Maximiliano. Oye, hey, Sería inaccesible el que alguien te mate si cada bala costara lo que cuesta un yate. Tendrías que ahorrar todo tu salario para ser un mercenario. Habría que ser millonario, pero no es así. Se mata por montones, las balas son igual de baratas que los condones. Hay poca educación, hay muchos cartuchos. Cuando se lee poco, se dispara mucho. Hay quienes asesinan y no dan las caras. El rico da la orden y el pobre la dispara. No se necesitan balas para probar un puto es lógico, no se puede hablar como un difunto. El diálogo destruye cualquier situación macabra. Antes de usar balas, disparo con palabras disparo con palabra, disparo con palabras Antes de usar balas, disparo con palabras. Es el ataque a la juventud lo que le va a garantizar hacer un negocio vil de cada expresión juvenil. Es el ataque a la juventud lo que le va a garantizar hacer un negocio vil de cada expresión juvenil. Métete conmigo de las manos de Filippi. compte, l'has marcada aquesta aquí. T'ha gustat, m'ha gustat que t'ha gustat. M'ha agradat molt. Sí, la veritat és que la vaig, la vaig trobar fa molt poquet i sí, directament a la saca i va, va passar bastants programes endavant fins a arribar avui mateix. A més, de nhi perquè a les mans de Filippi no li foten tanta canya, eh, normalment. Ja, en aquesta... És una mica també més fosca, més, mm. més enrabiada inclús de vegades. Sí, sí. Sí, la veritat és que la, la proposta s'ho val. Espero que us hagi agradat també a totes vosaltres. Métete conmigo, que diuen aquests eh, de les mans de Filippi. Temacle, temacle, Isma. Fem pujar el pa aquí al Pim Pam Bum. Vinga, Mira, seguim, seguim endavant. Segueix aquesta edició 223. Fum-li tonyina, tecles. Li foto tonyina, vinga, va. Pues és una cançó que de fet l'ha triat el Palli, que ara té una uh. reunió, però, però abans de començar el programa estava aquí amb nosaltres. Ojo peligro. I ha dit, hosti, sabeu que tornin adaptats? però que no, que no tornen, però faran un concert al, a la Torxo, a, a la Torxo Rock. Rock. Sí, 27, 28, 29 de juliol, em sembla que és, una cosa així, 26, 27, 28. La veritat és que el, el, el cartell he estat avui a punt de portar-ho a l'agenda perquè Brutal. no, nom rere nom, o sigui, se te'n va la olla, o sigui, hi ha S.A., hi ha... A veure, hi ha Cop, hi ha Cop. A ah, Tremenda Jauria, mm que haurem de fer un viatge. És que aquell sa... Com a periodistes del Pim Pam a peri pum, eh? Sí, amb, Queròvia, amb acreditació i, i tal. Sí, no, no, la veritat és que S.A., bueno, brutal, se te'n va la olla. És un cartell que falta acordar tu solo. <laughs> pues res, d'inadaptats el Palli ens ha triat els segadors de sempre, que he mirat si havia sonat, i sí, havia sonat al, al programa número 2. Yeah. Fa anys i panys d'això. 2009. 2009. Vinga, canyuqui. Gaudiu-la. Gaudiu-la. Mazarranga no per la vena, gang, gang, gang, gang, gang. Des del segon programa fins avui ha plogut molt, però no deixa de ser un Mazarranga no brutal, aquests segaus de sempre dels inadaptats. Increïble, eh? Pell de gallina. Que tornen per la Torxo Rock, clar que sí, allà hi serem si podem. A veure, a veure, a veure si anem, seguirem, uh, seguiré jo. Uh, avui eh, sembla que el programa va com, com d'avançaments de nous uh, àlbums que surten aquest 2017. Us porto una primícia també, és el Noi del Sucre, que també traurà, traurà nou disc, eh, i això és un adelanto del A mi manera, és el volum 6, aquests d'Utrera, els antics Muertos de Cristo. Yeah. Eh, porto el tema, es diu Los Tres Cerditos, que, que ja veureu que és eh, típica, típica El Noi del Sucre. Banda mítica, Los Muertos de Cristo, espectacular el que havien fet aquesta gent des d'Utrera, la veritat és que, bueno... déu nhi jo no sé quants, de, quants de discos CDs. tindran. Bueno, jo, la veritat és que no sé si tenien... Si, jo, jo conec que tenen dos, tres, tres mínim. De, tres de, mínim. de los muertos. Sí, sí, de los muertos. I la veritat és que tenen unes joies allà que, bueno, aquí havien sonat abastament. Mm -hmm. Los mhm. muertos de Cristo, que havien sigut una banda de referència. Doncs bé, avui el, el noi del sucre torna al pim-pam-pum. Lo que nosotros hemos hecho, cosa que no hizo usted, es en, engañar a la gente. el noi del sucre, que també és un tiro fijo aquí al pim-pam-pum, amb, amb temes nous, uh, no para aquesta penya. Aquests no fallen, eh? déu nhi si estem, si estem avui presentant coses que encara no han arribat però que arribaran, sí. de ben segur. Molt sucoses, molt sucoses. Si seguim amb més música combativa, segueix el Pim Pam Pum en aquesta edició 223. Que Mireu, doncs és, eh, jo eh. m'apunto al carro també. És, és, un, és una cançó d'un LP que serà editat al març del 2017. Per tant, és una cosa que, que encara no ha sortit, podríem dir. Són els uh, Orreaga, que és uh, Orreaga 778. Orreaga 778 és una banda... Orreaga significa Roncesvalles i, i no he trobat d'on són. Per tant, els hi atribuirem uh, la procedència. És una banda d'oi formada el 2004 amb l'Àlex a la guitarra, el Volvo a la bateria, el Pepino al baix el, i el Peyo a la veu. És, és un tema que porta com a títol Batallón Basque Guernica i és un tema d'avançament extret de l'Explit de, que trauran eh, que, que, que es diu 12, 12 segons compartit entre Orreaga i 778 i, els, i la banda sueca Grèvol. I bueno, és un tema que espero que, que us agradi. enxufa que, que val molt la pena. Iteratzen egun tokita Bé, bé, bé, Orreaga 778, que us ha semblat? Benvinguts al Pim Pam Pum, era la primera vegada que passàvem per aquí i que no sigui la darrera, perquè aquest batalló eh, Basque Guernica eh, està, està prou bé. La veritat és que... Bona, bona estrena, Isma, bona estrena. Tenim ganes que surti l'esplit 12 segons aquest que, que han de treure. Ah, i això és el que t'anava a dir que t'anava a dir abans de la cançó quan has dit que era un split i l'altre grup no, no, no es sí, porta l'altre grup. Sí, Sona el 778, no? No, Orreaga 778 és, és la banda ah, que, vale. que ha sonat i l'altre grup són els Grèvol, que és una banda sueca, que ah. es veu que també bon, són, deuen ser pues haurem, haurem de buscar alguna d'aquesta ah, penya. Ah, exactament, haurem de, de veure què fan els Grèvol aquests. <laughs> Grèvol, eh? Sembla català, perquè a més ho fan sí. amb, amb accent obert. Grèvol. <laughs> Sí, sí, Grèvol. Bueno, molt, molt guapa. A mi personalment em recordaven, tu estava dient, el, una mica com si fossin els Caus Urbano, però, sí. però del País Basc, no? Tenia un rotllet així amb, la, amb el saxo, la trompeta, no sé ben bé què era, i, i aquesta veu com de, de música oi. Sí, la veritat és que la, la, la música recordava molt a bandes, com, com dius tu, de, de Madrid, però a mi m'ha deixat flipat el, els vents. Aquests sí, vents sí. superben ficats i molt bé, molt bé, la veritat és que excel·lent, excel·lent també. Vinga, això fa molta baixada, anem molt, molt esverades. Esteu a l'edició 223 del Pim Pam Pum, però això no s'atura. Encara tenim el Riqui que tirarà un tema zarranga només dels seus. Sí, sí, sí. Jo ja pujo la persiana de Vinga. secció d'Espeina. Ara, ara, ara. Eh. ara t'escolto. Ja us aviso que em porto dos de secció d'Espeina i aquesta, aquest és l'aperitiu. Secció d'Espeina vale. és aquella en la qual la música s'entén, però la lletra segur que no. <laughs> que et despentina, no?, dels crits que foten. Seria la, la metàfora. <laughs> És una cançó de 59 segons, o sigui, Bien. serà breu. No... A Pollastre ho celebraria. Res de riu ni res de res. Són els Reproach, Reproach, suposo que es pronuncia, són de Gent, Bèlgica, fan, segons diuen, eh, diuen ells, hardcore trash punk, i el, trem, el tema que us he triat es diu Onward to Destruction. Ja podeu veure que ens anem cap a la destrucció de, de tot plegat, família. Xitxa de la bona. Efectivamente, Manolo, no entes entès una merda. <laughs> L'aperitiu, no? Bueno, bueno, lo que diuen que és el nom de la, de la cançó, no? Onward to Destruction, <laughs> bàsicament. És l'únic que he entès jo també. eh, bueno... però, eh, però ja us aviso que si aquí no ho entès res, a, a, a la meva darrera cançó... La, serà la pitjor. L'autèntica de, eh, de la secció sí, sí. és l'altra, no? Sí, sí, sí. sí. Hòstia, pues avui, a, avui és fort, el xaval. Ha vingut amb, és amb les piles carregades. És que el programa anterior tot era molt... Va acabar amb un escà, família. Ja. Amb l'escassa punca que has portat tu sí. ja fa unes quantes cançons, jo, jo la vaig fer servir per l'última cançó. Avui havia de... El volia ressaciar, eh, eh una miqueta. dir, no, que, que la gent no es pensi que, que això és el pim-pam-pop d'en Lara. No, no, no. Lara, a veure quan vens, tio. L'altre dia me'l vaig trobar i ho vam estar parlant. Et deixem ficar una de pop i tot. Clar que sí. Si, si vens, porta un pim-pam-pop dels teus, que ens molarà, va. <laughs> va, seguim amb més música combativa. Tu, Manolo, això fa molta, molta baixada. Em segueixes, Manolo, amb el Despeina o no? Sí, el Manolo jo, segur que el segueix. Sí, jo et seguiré. No sé si estaré a l'altura d'aquest <laughs> d'aquest vermut que t'has fet aquí de, del Despeine, però claro. ho intentaré. El tema es diu Que arden todos. Bé, és, bé. És que, és, és, que és el moment Manolo. En cada, en, cada, en cada programa ens fa la mateixa. Que hi ha un moment que és el moment Manolo que ens agafa sonia una miqueta. I, i mira que tu l'has tirada forta, eh? però me apuesto lo que sea que lo que viene val molt, molt la pena. Sí, sí, sí, sí segur que sí. L'únic que bueno, avui el Ricky ja dèiem que ve, ve molt fort, també les cremarà totes. Uh, us porto a Los Piròmanos del Ritmo, des de Santiago de Chile, un grup de punk hardcore, greencore, a, ver veure si estem a altura ¿Por qué no incendiamos la casa y que mueran adentro? Bueno, va, no es baralleu. Ah, tranquil, tranquil. <laughs> tranquil, tio. Que ardan todos. Bé, Manolo, bé. Autèntic toma i daca entre Ricky i el Manolo aquí a Can Capablanca. La secció d'Espeina està satisfeta. Està on fire. Bueno, ara, ara què? Ara em toca a mi, tio. A veure. <laughs> Cabrones. Mireu, doncs jo, jo porto un últim tema que em fa molta patxoca poder-vos presentar. No és d'Espeine, malauradament bueno. no és d'Espain, bueno. se'ls se entén, se entén força el que diuen. O no, ja veureu. Es el sonido de la metralla, que és una banda de punk rock i irunyarra. És un tema... Bé, bé. Sí, és, és, bé, és un temazo, la veritat. És un temazo que, que, és, que està extret d'un videoclip que han fet durant els viatges fets eh, per visitar els presos i les preses basques, amics, família. Hi ha molta gent involucrada en aquest tema. I res, des d'aquí màxima solidaritat, Euskal Presoac, Euskal Etxerà, amb un tema que porta com a títol Kilòmetres. Bueno, doncs aquí han estat el sonido de la metralla des de, des de Irunya con, con ràbia. Què us ha semblat? Molt bé, molt bé, tio. Molt guapa, no? Um, abans comentàvem que havia sonat ja algun tema d'aquest grup, no? O... Un, una vegada només. Una vegada, sí, una mirat i, i una vegada. Val molt la pena aquest grup, jo crec que... Els estarem ben a, ben a sobre per, al, per als futurs CDs que puguin treure, però de moment aquests quilòmetres, aquest tema fet durant els viatges eh, per visitar les preses basques, molt interessant, molt interessant. Molt guai. Que no callin, que no callin. Seguim no era secció d'espeina, que... però fotien els seus berrinxes, els sí. seus bueno, berridos, volia dir. Enrabiats estaven, <laughs> enrabiats estaven i, i anaven forts. Bon punt rock des d'Irunya, de, des com ha de ser. I això s'acaba. I això s'acaba, eh, efectivament. S'acaba l'edició 223 del Pim Pam Pum, perquè tot el que comença acaba. Sempre acabem amb, amb un parell de temes. Em sembla que avui el primer el tira el Ricky, el sí. primer dels darrers, l'última ràfaga. Llàstima que no el comentarem aquest, perquè quan s'acaba ja els tirarem del tirón i no tindrem oportunitat de, de comentar. bueno, sí, aquí nosaltres a la ràdio el podrem comentar. Ja veureu que ara això és la secció d'Espeina, però... Feta, feta cançó. <laughs> Feta cançó. 2.0, no? <laughs> <laughs> el grup es diu Tortura-T, Tortura <laughs> eh, el tema l'extret d'una demo del 2009 i ja veureu, és punk rock hardcore des de Càceres. El tema que he triat es diu El odio como arma. Ole. Mm, ho podeu descarregar gratuïtament, això, i el, hi ha el pamfleto i tal, i amb les lletres. Són molt interessants. Ara ja us ho dic que no entendreu un carajo, eh? però les lletres són guapes. Però, sí, eh? Si les busqueu per internet, són guapes, són guapes. Tortura té el odio com a arma. Molt bé, el grup que, que, com deia el Ricky, publica els seus treballs uh, free per, per la Jeta, que és una cosa molt interessant que sempre ens agrada aquí doncs, posar de manifest. I la darrera cançó d'aquesta edició 223 ens aporta el Manolo per acabar-ho tot. Amb doncs què sí. acabem avui? Doncs mireu, us porto la meva última novetat d'avui. De Eh, la veritat que és, un, és una cançó i un grup que em fa molta il·lusió portar. És el, és el, el següent pas, el nou disc de la, de la Sílvia Tomàs Trio, eh, que ha sortit re, ara el, el 10 de, de gener i re, amb la Sílvia a la guitarra i a la veu, el Guillem als teclats i el Mateo a la, a la guitarra flamenca us, pol, us porto el seu últim tema de, del disc que es diu Vola company que, que és un homenatge, és una cançó dedicada al Liu, un company que ens va deixar ara fa, fa sis mesos, i, i res, i, i per ell, i per la Sílvia, el Guillem i el, i el Mateo, i per tota la penya de, de Cantonal, eh, espero que la disfruteu molt. Temacle, temacle per acabar, eh? eh? Ni ni escacora ni res. El teu fetitxe, fetitxe, és la Sílvia sí, Tomàs. Sí, eh? sí, sí, així és. Així és. Es, es va <laughs> lesionar, esperem que recuperi ben aviat. Ah. Tant de bo algun dia la veiem passar pels estudis de Trama. Sí. I res, amb aquestes acabem, família. Eh, ha estat un plaer estar amb, amb totes vosaltres. És un plaer que ens escolteu, és un plaer que escolteu aquestes troballes que cada setmana us portem en forma de bala, en forma de temes. Com sempre diem, família, ens trobem. A la xarxa. I pels carrers. Salut i revolta. Tornaràs a l'alzina i la foguera al camí de les preguntes que ens esperen. Tornaràs en el silenci que es fa calma, en les mirades profundes i llargues. Tornaràs cada cop que ens donguem les mans per despullar el patiment d'aquest gran mal. Quanta violència en aquest món de guerres, quanta opressió i quant d'ego que hem sembrat. Tornaràs cada cop que estimem la vida i lluitem per ser i estar. Ajudant-nos a conviure sense pressa, senzillament i amb amor entre les mans. Estàs volant entre les canyes que són temples de l'existència que ens has regalat company de l'ànima, hem d'aprendre tantes coses, coses tan bàsiques, l'essència de la humanitat, l'essència de la humanitat. Ara ja ets lliure, vola ben alt, ara ja ets lliure, compartir amb tanta humil sinceritat. Haguéssim volgut estar a l'alçada per dir-te adeu i deixar-te marxar, però hi ha tantes coses que volíem parlar, hi ha tantes ganes que et volguessis quedar nostra ens ha regalat la vida, que és també l'amor, consellera, fins l'últim dia. Tornaràs a l'alzina i la foguera en melodies i plantes silvestres. Tot això que ens has deixat per comprendre serà també una eina de resistència, serà també una eina de resistència. Ara ja ets lliure, vola benant. Ara ja ets lliure, vola company. Ara ja ets lliure, vola benant. Ara ja ets lliure, vola company. Ens trobarem al cosmos on tu ens has citat j'avais ramené Tihébal. Chehit Namerine.